Ongi etorriak entzule, gure gaurko kulturale, emankizunaren atal berri bat abiatuko dugu gaur irailak amabostegun bete dituen honetan, eta gaur Donibane Garazin geratuko gara lehen, lehenik iraila untan Donibane Garazierrian argazkia ohoretan baita. Argian elkarteak antolatzen duen ogoita laugarren argazkilarien biltzaran murgilduko gara, eta matxin egekak argian elkarteko kidea izango dugu gomita. Aurtengo gai nagusia musika dute, eta antolatu ituzten itzorduak, eta aurtengo edizioaren berri beraz jasuko dugu pantxika arranbide lankideari esker. Eta bestalde, miarritzen ere geratuko gara, miarritzen maitaldia mm, dantzari eskenitako festivalak aurrera segitzen baitu, eta gaurkoan, intza Arantza Montañe, biarritz kultureko kideak, baste ba, ikusgarri garrantzitsuak aipatuko dizkigu. Baz gaitezen. Lapurta motxak taegi, pika luze eta ebatx. Iraila untan, doni garazi herrian argazkia horretan da. Argian elkarteak antolatzen duen ugoita laugarren argazkilarien biltzarra bidean baita bane garaziko karrikak eta arresiak argazki apainduak dira eta publikoak bozka lezake ere biltzarraren publikoaren sariarentzat. Aurtengo gaia musika dute eta epaimaiak 61 bat argazki beresi ditu lehiaketa honentzat. Sari banaketa irailaren 25 bostean eginen da, baina ostiraluntan ere mintzaldi berezi bat antolatua da Boban Zinegelan. Faustin Bentaberri Euskal Jauziak berriz bultzatu zituen Izpurako musikariaren biziaz eta erentziaz beraz, ba, mintzaldia antolatu baitute. Matxin Ejeka, jargia elkarteko kidea dugu, eta berauk, zera, kontatu dugu aurtengo gaiaren inguruan. Pantxika arranbiderekin izandako solasaldiaren arira, entzun ditzagun, bere adirazpenak. Eta lehenik egiteko gaia zen musika. Eh? eta e, jazen musika, eta horri buruz, eta mm, izan da lehiak eta bat, eh, argaz, eta bakotsak eh, eta emaiten altzuen, eta argazki bat, orkesteko, eta sariaren tzat, eta hirutanoi bat, eta autatu, argazki, hautatu dituzte, eta argian, eta argian elkarteak, eta lizarrako aftelae, eta argazkitaz arduratzen den, eta elkarteak eta hori guziak, eta aukesteko gero, e, bi amaseieko e, eh, eh, biltzagaren eta hori izanen da, e, e, presua xaria emana izanen da, e, bugiaren hoita, bas, hoita bostean, eguerditan, garaziko erriko etxean. Doni bane, garaziko erriko etxean. Ara, eta anartean, beti ola egiten da ere, eh, badira erakusketak eta ere doni bane garaziko karriketan, eh, emendik pasa direnek eh, ikusia lukete badirela afitxa handi batzu. Bai, horian eh, eta erakusketak emanak eta izan dira zomait geletan, lehenik eta bada uh, Benoit Rocher, horrek eta mm, bere gaiadu gizakiak eta maa mastiak, eta hori bordaleko eta mastier buruz eta egin ditu bere argazkiak. Biarenik eh, izanen da, eh, eta bada, Diego Etxeberria, hori eta trebatua da itxaspeko argazkitan, eta hori eh, lizarkoa da, lizarko aldekoa. Giru garenik, eh, orteseko molier eh, liseoko eh, ikasleek ere eh, mandituzte eh, beren eh, argazkiak. Eh, ere zitadelako uh, eh, ikasleek eh, eman dituzte ere uh, beren eta argazkiak eta horiek uh, apespiku presundian eta ikustena aldira. dira. Horten gaiari lotuak, egin bai, dira? Eh? musikari eta lotuak. Eta gero, bada, um, delko hirutanoi uh, argazki horiek orkestuak eta dira ere uh, be, apespiku, apespiku eta pre presundiak. Eta nor nahi joaiten alda bozkatzerat emaiteko eta publikoaren eh, saria. Eta bere aldetik, eh, eh, Doni Bane Garraziko erriko kultur, kultur batzordeak emanen du ere bere presioa. Mm eta uh, hortai kanpo badira er, eta ikusten aldira doni bane garaziko karriketan eta resi uh, gaine, edo, eta basteretan, hoita sortzi totem beti eta argazkia eta beti bere argazkiekin hori beti musikari eh, buruzko eta argazkiekin eta uh, aipatzeko nahi bali mauzu buia guzian zoin diren animazioak uh, lehenik berdairan, elduden hamaseian, hori, eh, elduden hamaseian, ba, ortigalez, ort, eta haratzeko mm, mm, eh, seiontan, eman izanen da, fostin bentabirri buruzko, eta uh, soras, eta solasaldi bat. Eta hori, bi partetan egina izanen da, lehenik e, Fostin Bentabari eta musikari ospitzu horren eta bizia eta biziari buruz eta ere eta erentziari buruz egutzi duen e, buruz eh, eta hori eta nik emanen dut hori eta zuk aztertu baituzu hori zu, ba, bera bai ba, izanez ba- izan eh, biztan dena <laughs> ene enetako <laughs> izi eta jite handiko eta mm, gizton bada eta bere erragina ono eta senditzen da bai eta jauzietan eta, eta ere eta martxetan eta hori igandi guztiz kasik edo nahi hori eta eragin hori eta eh, esenditzen alda eta eta ikusten alda Eta gero, eh, Patrick Larraldek dina azten ditu zoma eh, jantzari, eta hori eakusteko, aztertzeko, esplikatzeko, zer, zer berrikuntz eta, eta berrikuntza ekarri dituen, eta mm, eh, fosti berrik, ba, eran nuen bezala, ba, eta jauziak buruz, eta ere, eta martxari buruz. Mhm. Horiek, iziareko bultza da eman zuen eta jauziak buruz, zeren eta hori den eta bezala, jauziak eta berak gaitza eta, eh, eta zautu zuten emetzigarren eh, eta mende astapen hortan, derako ja, moderno, jantzekin eta horrek eh, eta, eta irautza izigarri bat karri du eta gero beti, betirako bizia eman duen ene ustez eta jauziek. Bala. Mm. Zer izan entzen, fosti mentaberri hori izan, ba, ez izan balitz, bada, hori ez dakigu bada, eragina gaitza ukan duela. Zibaniarrak, erdizkala zuzenditzen da, bere eh, lana, bere eh, bizia lantzen. Ba, zeren eta nik ez dut autu biztan dena, eta <laughs> fostimenta berri, eh, eta mila behatzen eta hoita amasean eta e, hil baitzen eta sangre batekin gaixoa. Eta, mm, bada, nik zautu ditut, honen, eh, ondoko musikari, ba, kasik, eh, eta denak, eh, bo, ez dut hemen eranen izenak, eta, mm, bon, eta hurien haujak ere, guai, eta hemen eta ikusten dira. Horrean, eh, enetako mm, hor, da, bere, eta fosti, bentaberri, bere, bere eragin iziariak. Mm Ara, musika gaiari lotuz, beraz, uh, argazkilarien unek, ba, hori eginen jo diola Faustin menta uh, eh, erran dugu irailaren uh, amaseian, ostiralean atxaldeko seietan, eta hau frantsesez izanen balimada Euskaraz ere bai. uh, eginen duzue mintzaldi erakusketa hau berantago. Bai, eta berde, ba, denetak denetakiten bezala, luzaide zen bere uh, bihotzaren bigarren partia izpura zuelena, baina bigarren zuen luzaiden, eta hori jinkotzat kasik daukate, eta luzaiden egun ere, eta fostin. Eta behar hartzen, biztan egin eta hori izanen da eskuaraz, eh, eta beti bon, eta emaile berekin izanen da e, urriaren zazpian, e, luzaideko erriko etxean, e, atxaldeko sortziontan, gabriko sortziontan, hori eta e, erraten dut berriz urriaren zazpian. Eta hori eskuaraz emana izanen da. Ongi da, mezu bat zabalduko dugu uh, entzuleeri, um, mintzaldirat diteaz gain, eh, eh, hori eh? uh, zaitea ere sari zat, eta ditea argazki horien begiratzerat, bozkatzerat, importanta da publikoaren sari hau ere. Hori bera, ba, ba argian eta elkarteak egiten du lan gaitza bat, Eta eh, argazke buruz, eta argazkerak dira hemengo eta hemengo edo eta eh, lekuko heengo sozitatean eh, lekuko eta joge uste dute langaitza bat egiten dutela aurten musikari buruz ere eta ikusiko ditugu eta eta eh, sali hortan eta hoita hamar bat edo gehiago argazki fostinen argazki eta demora eta hortako argazkiak eta hori pantaila handi batean eta voban zine eta negelan emana izanen da uste dut balio dela eta ditia ikusteat. Hortan, aurtengo gaia badakigu musika dela, baina, ara, eh, argazki laritzaz interesatuak direnentzat, edo, eh, ara, bani madute, eh, Be, bai, ez dakit lehiak eta hortan parte hartzeko orain arte ez badira usartu eta nahi badute entxeatu, jakiten aldugu orai jadanik helduen urteko gaia zoin izanen dena. Voilà. Bi amazazpian eh, argazki eta biltzagaren gaia izanen da urdina. Urdina, uf, gai zabala. Urdina, bai. Zer lotzen alda urdinarekin? Ez dakit, zerua. <laughs> Adibidez. Eta pian dien eta urdin eh, gauza guziak. Hala, irudimena, orai hasten alda piskat lan zen eta gogoetatzen. Hori bera. Miresker Matin, arga azkilarien biltza horren ogoita edizioa ipaturik, eta bestaldi bat arte, eta mintzaldion beraz Fustin Mentabihiren biziak ondatzeko. Hola, miresker. miresker. kalea. I want to sing you a song. Bamiarri begira jar gaitezen orain, loetan deme ladanz edo maitaldia festivala iragaiten ari baita egunotan miarritzen. Dantzari eskenitako festival berezi untan, asteburura begira izango ditugun, itzordu garrantzitsu batzuk, aipatzen dizkigu gaurkoan, biarritz kultureko intza montainek. larun bata amazazpian, Pedro Powells dantzariak, lorak dezin dantzatzea gatzik famatua zena, uh, bere eritasun baten gatzik, bere uh, errien euh, baliatzea galdu du, eta orduan euh, nola dantzatzen altzuen uh, egi gabe, pentsatu du eta beraz lau koregrafo handien laguntzarekin, sorginaren dantza berri datzi du, eta sorginkeria eta magiaren arteko lana izanen dugu hori. Eh, bederatzeetan horzegi kompainiak ere erakusten digu zenbat zindar duen dantzak. Pieza horretan, Ego Afrikaren segregazioa denboran, dantzatzen zen uh, eh, toi-toi dantza uh, berpizten du eta beraz aski ikusgarria da. igandean emezortzean, amodioa eta sensualitatea aipatuko da. Uh, eh, Luis gaur egungo sozietateetan gizon bat zaitea zer den uh, erakutsi nahi du eta beraz eh, maskulinitatearen uh, simboloak uh, azkartuko ditu. Azken antzer, uh, eman aldia, Nikola Lurisek eta Claire Marie Oztak emanen dute eta horiek dira bi, bi dantzaren izahandiak. Dantzarekiko duten amodioa eta haiek bien artean artean duten amodioa erakutsiko digute uh, Mathieu Chedid artistaren musikaren gainean. entendez la danse festivala, Biarritzen, Irailaren bederazitik eme sortira.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 Ego edita egoiti xapin eta jokoak eta gure asteburuko gomita. Hori eguziak kantu eta soinu Linus Josirik. Ez gira eneatuko, zuen asteburuko haratunaten artetik, onda iziela eskuali jatietan, jamekontaik, oren bat arte. Kaixo, maite larburu naiz, Neibor eh, neibor ekokidea, eta ostiralontan kantuz kantu saioan arituko naiz gure bigarren eta azken lana e, aurkezten hau izena duen albuma etorri entzun eta gozatu Baneibor bikotearen azken lanarekin geratuko gara gaurko eta entzun duzue ba, neiborreko maite larburu ez da, bihar izango duzu aukera beraz, e, kantuzkantu emakizunean, beraien azken diskaren deskubritzeko atxaldeko lauetatik goiti, maite larbururekin izan dako solasaldian zunari izango baituzue osoki. Eta jakizue ere, neiborrek, e, ba, orkezpen kontzertuak eskeneko dituela, orotara lau bakarrik, ondoko astean izango dira itzorduak eta horietako bat ziburun, antolatu dute astelenean, iraiaren emeretzean, ziburuko at atalaia ustatuan izango baitira. Bargi bideak biharko kultura atalean ere bilduko ditugu. Babesterik ez nire entzule, izan ongi, aio. Lapur txintxua zenbatakien harakatu Arakatu behar dan Tokilan beiratzeu, logikaz pentsateu baina pitxia Pitxi maigia Ez didorkitzen Sarretu bai dioz Pandrikan Burra, la burra izaten. badaki zor norina Goian bitxi Tapakitik tira Isilpekorik ez da Ametitzen Espana ez depilatzen kiri, kiri damazki Ni teorizatzen atomua zatitzen Baina pitxia, pitxia lapurra lapurra izaten baina pitxi pitxi maitxi ez detorkitzen